Աշխարի տարբեր անկյուններում հաստատված մեր հայրենակիցների հետ Արցախի իրենց կյանքի ու ապագայի մասին Վաննովիկովի հայկական ֆենոմեն հաղորդաշարում։ Բարև ձեզ ռադիո լսող բարեկամներ։ Ադրբեջանի կողմից Արցախի շրջափակման առաջին իսկ օրից Ֆրանսիայում ակտիվ տեղեկատվական աշխատանքներ է իրականացնում մեր մի խումբ հայրենակիցների կողմից ստեղծված Արմարաս նախաձեռնող խումբը, որը փորձում է ոչ միայն ֆրանսիացի հասարակությանը, այլև իլուր աշխարհի ներկայացնել Ադրբեջանի ագրեսիվ գործողությունները եւ այն խնդիրները, որոնք ծառացել են հայկական զույգ հանրապետությունների արչեւ դրանց հետևանքով։ Խմբի գործունեության Ֆրանսիայի հայ համայնքի կողմից իրականացվող միջոցառումների վերաբերյալ զրուցել ենք ֆրանսաբնակ մեր հայրենակցուհի լրագրող հասարակական ակտիվիստ Արմարաս խմբի անդամ Լիանա Մարկարյանի հետ։ Բարև Ձեզ հարգելի Լիաննա, շնորհակալություն կրկին մեզ հյուրընկալվելու հարցազրույցի մեր հրավերն ընդունելու համար։ Տեղեկացանք, որ այս ընթացքում շատ ակտիվ գործունեություն եք սկսել Ֆրանսիայում։ Կխնդրեինք ներկայացնել, թե ինչ նախաձեռնությամբ եք հանդես եկել, ինչ աշխատանքներ եք մեկնարկել Որքանով տեղյակ ենք, այդ աշխատանքները մեծամասամբ միտված են նաև Արցախյան հիմնախնդրի բարձրաձայնմանը, Ադրբեջանի կողմից Արցախի շրջափակման հետ կապված թեմաների լուսաբանմանը, արծարծմանը։ Կխնդրենք ընդհանուր ներկայացնել այն աշխատանքների ուրվապատկերը, որ այս ընթացքում նախաձեռնել եւ իրականացնում եք։ Ողջույն Վան, ողջույն արցախցիներ։ Ուրախ եմ կրկին զրուցելու Արցախի հանրային ռադիոյի հետ Ֆրանսիայից եւ ներկայացնելու համայնքային կյանքը։ Ֆրանսիայի հայ համայնքը հզորագույն համայնքներից մեկն է, որ մշտապես մեծածավալ գործունեություն է իրականացնում եւ հաջող պետք է այդ գործունեությունը նաեւ լուսաբանել։ Այժմ ուզում եմ մի փոքր ներկայացնել վերջին իրադարձությունների հետ կապված Ֆրանսիայի համայնքի գործողությունները։ Արցախի շրջափակման առաջին օրվանից սկսված ստեղծվեց Saint-Louis Armenian Armaras խումբը, որ ֆրանսիական հարթակում այս օրերին մեծածավալ գործունեություն իրականացնող խմբերից մեկն է։ Արմարասը ստեղծվել է շրջափակման առաջին օրվանից։ Այն ընդգրկում է եւ պետական, եւ հասարակական, եւ մշակութային գործիչներ։ Այն բազմապրոֆիլ խումբ է։ Ես կցանկանայի մի փոքր ներկայացնել Արմարասի ռազմավարությունը եւ այնուհանդերձ կներկայացնել թե ինչպիսի գործնություն է ծավալում հենց այս պահին։ Ուրեմն Արմարասի առաքելությունն է խթանել Հայաստանի իմիջն ամբողջ աշխարհում, բարձրացնելով նրա տեղեկացվածությունը, հեղինակությունը եւ նախապատվությունը միջազգային շուկայում։ Իսկապես, երկրի դրական իմիջն օգնում է հնարավորություններ ստեղծել նրա բնակիչների համար, դրանով իսկ բարելավելով նրանց կյանքի որակը։ Արմարասը ներկայացնում է Հայաստանը հայերի տաղանդի եւ կյանքի որակի կայունության եւ տեղական եւ համաշխարհային համայնքների նկատմամբ ունեցած ներդրման միջոցով, հրավիրելով մեզ բոլորիս միասին ստեղծել ավելի լավ ապակա։ Մեր նպատակն է զարգացնել հնարավորությունները Հայաստանի համար իր բոլոր արտադրական հատվածներում։ Ամրապնդելով մեր միջազգային ճանաչումն ու համբավը, միշտ կենտրոնանալով որակի վրա։ Մենք ցանկանում ենք խրախուսել բոլորին, փնտրելով նոր հերանեկարներ եւ աշխատելու ուղիներ։ Մեր աշխատանքը համագործակցային է, քանի որ մենք ղեկավարվում ենք բազմամասնագիտական թիմի կողմից, որը կազմված է պետական եւ մասնավոր հատվածի ներկայացուցիչներից։ Մենք ստեղծում ենք ցանցեր, որոնք ներառում են այլ անհատների լավագույն ռազմավարական որոշումներ կայացնելու համար։ Արմարասի հիմնական պատասխանատվությունը բրենդային կառավարումն է։ Հայաստանի հեղինակությունն ամրապնդելու եւ ոչ հայերի կողմից օտար երկրացիների կողմից երկրի ինքնաբուխ գնահատումը բարելավելու նպատակով։ Դա արվում է համակարգված ռազմավարության մշակման եւ իրականացման միջոցով, որը բարձրացնում է Հայաստանի յուրահատուկ եւ մրցունակ ինքնությունը, համատեղելով բիզնես, տնտեսական, մշակութային, քաղաքական եւ սոցիալական ասպեկտները։ Սա Արմարասի հիմնական ռազմավարությունն է։ Ստեղծման առաջին օրերից անընդմեջ իրազեկել ենք եւ ֆրանսիական հարթակին եւ ընդհանրապես աշխարի տարբեր կետերում փորձել ենք իրազեկել, թե ինչ է տեղի ունենում Արցախում, ինչ է տեղի ունենում Հայաստանում, ինչպիսի քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական վիճակում է գտնվում հայը։ Ամեն օր, ամեն պահ մենք կապի մեջ ենք աշխարհի տարբեր կետերում գործող հայ ակտիվիստների, օտար երկրյա քաղաքական, մշակութային, պետական գործիչների հետ։ Մենք աշխատել ենք ու աշխատում ենք Արցախում ապրող եւ գործող լրագրողների, քաղաքական, մշակութային գործիչների, լուսանկարիչների հետ։ Անընդմեջ փորձել ենք իրազեկել ֆրանսիական հարթակին, համաշխարհային հարթակին, թե ինչ է տեղ ունենում Արցախում։ Իսկապես, շրջափակման առաջին օրից ստեղծված այս խումբը մեծածավալ գործունեություն իրականացնող խմբերից մեկն է եւ ցանկանում եմ իսկապես խոսել այս խմբի մասին, որը այժմ շատ ակտիվ է Twitter հատվածում, Facebook-յան հարթակում մենք ունենք խումբ եւ ինչպես նաեւ Instagram հատվածում սոցիալական հարթակներում ունենք խմբեր, ինչպես նաև ունենք արդեն կայք, որտեղ կարող են այցելել եւ ավելի մանրամասն իմանալ մեր գործնական մասին։ Մենք համագործակցում ենք եւ համագործակցել ենք տարբեր բարբերականների, տարբեր թերթերի, տարբեր ամսագրերի հետ եւ ինչպես նաեւ համագործակցել ենք ու համագործակցում ենք ֆրանսիական հարթակում քաղաքական, հասարակական, մշակութային գործիչների հետ ամեն օր եւ ամեն պահ։ Ինչ աշխատանքներ են տարվում մասնավորապես ֆրանսախոս եւ ոչ միայն, այլ եվրոպացի հասարակությանը ներկայացնելու այն խնդիրները, որոնք այսօր ծառացել են հայկական զույգ հանրապետությունների առջև, ինչն է ներկայացվում, որքան հետևորդ լսարան ունեք, որ կարողացել եք ձեռք բերել։ Ինչպես նաև կցանկանայինք տեղեկանալ այսօրերին ինչպիսի աշխատանքներ են տարվում եվրոպացի հասարակական, քաղաքական, մտավորական գործիչների հետ։ Արմարասը այս օրերին համագործակցում է համաշխարհային եւ ֆրանսիական մամուլի հետ, Մենք տրամադրում ենք լուսանկարներ, տեղեկություններ Արցախում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին, արագ արձագանքում ենք բոլոր իրադարձություններին եւ փորձում ենք այդ իրադարձությունները ներկայացնել նաեւ համաշխարհային հանրությանը, որpիսի ավելի լսելի դառնա մեր ձայնը։ Սա շատ կարեւոր հանգամանք է, որ Արմարասը ոչ միայն համագործակցում է, ոչ միայն աշխատում է ֆրանսիական հարթակում, այլ նաեւ համաշխարհային մակարդակով մենք փորձում ենք մեր ձայնը լսելի դարձնել եւ դրա համար է, որ մենք համագործակցում ենք տարբեր երկրների հայ համայնքների հետ, որոնք եւս ակտիվ են եւ նաև որոնք եւս աշխատում են իրենց երկրների քաղաքական եւ հասարակական կառույցների հետ։ Մասնավորապես ֆրանսիացի հասարակությունը այս օրերին ինչ ընկալում ունի այն իրադարձությունների վերաբերյալ, որոնք այսօր կատարվում են Արցախի եւ Հայաստանի շուրջ եւ բնականաբար Ադրբեջանի այն ահաբեկիչ գործողությունների, որ ձեռնարկում է Հայաստանի եւ Արցախի նկատմամբ։ Վան ջան, պետք է հստակ նշել, որ ֆրանսիական հարթակում ոչ միայն արմարասն է մեծածավալ գործնեություն իրականացնում, որն ընդգրկում է ֆրանսիա-հայ կարկառուն դեմքերին, այլ նաև ֆրանսիա-հայ համայնքի ղեկավարությունը մեծածավալ գործնեություն է իրականացնում, ինչպես նաև ֆրանսիական հարթակում ֆրանսիացիներ, որոնք հզոր համակարգ ունեցող սկզբունքային կերպարներ են եւ մշտապես բարձրաձայնում են Արցախում տեղ ունեցող իրադարձությունները, Արցախյան հարցը եւ ուզում եմ առանձնապես նշել Ժոն Քրիստոֆ Բուիսոնին, որ հզորագույն կերպար է, անընդմեջ ներկայացնում է Արցախում տեղի ունեցող իրադարձությունները եւ մշտապես կանգնած է հայ ժողովրդի կողքին եւ ֆրանսիական հարթակում կան բազմաթիվ անհատներ, որոնք զուտ առհամակարգային սկզբունքային կերպարներ են եւ սկզբունքորեն առաջ են տանում սխյան հարցը։ Համայնքն այս օրերին որքանով է համախմբված այն խնդիրների շուրջ, որոնք հայրենիքի Հայաստանի եւ Արցախի արչեւ ծառացել են Ադրբեջանի կողմից ագրեսիվ գործողությունների եւ Արցախի շրջափակման հետ կապված։ Ֆրանսիայի հայ համայնքի մեծագույն աշխատանքի շնորհիվ է նաև, որ Ֆրանսիայի կառավարությունը առաջինն է արձագանքում ադրբեջանական ցանկացած ագրեսիայի, ցանկացած հանցագործության։ Եվ իսկապես պետք է գնահատել այն մեծ աշխատանքը, որ իրականացնում է Ֆրանսիայի հայ համայնքը, քանի որ մեր համայնքը մեծագույն համայնքներից մեկն է, հզորագույն համայնքներից մեկն է, եւ դրան համարժեք մեծագույն աշխատանք է իրականացնում իրազեկելու առաջ տանելու Արցախյան հիմնահարցը։ Ֆրանսիայի հայ համայնքի համակարգված աշխատանքի շնորհիվ է, որ 2022 թվականի նոյեմբերի 15-ին Ֆրանսիայի խորհրդարանի վերին պալատը, սենատը ձայների 275 կողմ 1 դեմ հարաբերակցությամբ ընդունեց բանաձևը, կոչ անելով Ֆրանսիայի կառավարությանը պատժամիջոցներ սահմանել Ադրբեջանի դեմ։ Սա եւս իսկապես շատ մեծ աշխատանքի արդյունք է եւ կարեւորագույն քայլ Արցախի հիմնահարցի առաջ տարման համար։ Ֆրանսիական հարթակում ադրբեջանական ցանկացած կեղծիքի, ցանկացած կեղծ ռոպագանդայի արագ արձագանքում է հայ համայնքը, ներկայացնում հստակ ուսումնասիրություններ եւ փաստեր տվյալ կեղծիքի վերաբերյալ։ Այս ժամանակահատվածի կարևորագույն իրադարձություններից մեկը Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանի ղեկավարած պատվիրակության այցն էր Ֆրանսիա։ Դա շատ մեծ ու կարևոր նախաձեռնություն էր եւ Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանի գլխավորած պատվիրակությունը այդ օրերին կարևորագույն հանդիպումներ է ունեցել Եվրախորհրդանի Ֆրանսիայի պատվիրակության անդամների, Մարսելի քաղաքապետ Բենուա Փայանի, Սենատի, ազգային ժողովի անդամների, հայ համայնքի ներկայացուցիչների, Փարիզի քաղաքապետ Անի Դալգոյի, Իլդեֆրանս շրջանի ղեկավար Վալերի Պեկրեսի, ինչպես նաև Բուժ-դյուրոն եւ Պրովանս-Ալպեր Կոտ դազուղի տարածաշրջանային խորհրդների անդամների հետ։ Սա շատ կարևոր ու մեծ նախաձեռնություն էր։ Եվ վերջում, օգտվելով ընձեռված հնարավորությունից, ինչ կուզեիք փոխանցել Արցախի մեր հայրենակիցներին։ Արցախ պինդ եղիր։ Մենք ապրումակցում ենք ամեն վարքյան, ամեն ժամ, ամեն օր։ Պայքարելու ենք միջև վերջ, պայքարելու ենք հանուն պատմական ճշմարտության, հանուն մեր ապագայի, հանուն մեր ժողովրդի ու հանուն մեր տեսակի։ Ռադիո լսող բարեկամներ, մեր զրուցակիցներ ֆրանսաբնակ մեր հայրենակցուհի, լրագրող, հասարակական ակտիվիստ, Արմարաս խմբի անդամ Լիանա Մարկարյանը։ Ավարտին մտեցավ հայկական ֆենոմեն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, խոսափողի մոտ էր հեղինակ եւ վարող Վան Նովիկովը։ Կհանդիպենք։